anima a l'estudi i ara me deien amb el micròfon apagat. No l'haurem ballat vegada en aquesta cançó. Eh? Uh, Juan Salvador, com estàs? Bon dia. Buenos días, muy bien. En Juan Salvador Sánchez és la persona que, que de fet entrava en contacte amb aquest programa per donar-nos a conèixer una iniciativa que ja m'han comentat abans, és el Retro Mallorca 2011 que se celebra dissabte que ve. Uh mhm, -huh, I és. no vens tot sol, eh? vens acompanyat. No, vengo muy bien acompañado. Uh mhm, -huh. De fet, uh, sou una associació els que organitzau aquest esdeveniment i... mm, Mm, I t'acompanya en Emilio Rubio, que és el president. Com està, Emilio? Bon Hola, dia. bon dia, què tal? Benvingut. Gràcies. I també en Joaquín Almendro, que m'han dit que és eh, l'honorable tresorer de l'associació i també director tècnic. Oh, bon dia. Bon dia. Hombre, tresorer, bueno... <laughs> Lo que puc, eh? Sempre hi ha poc que contar, o que? hi ha poc dobbers. <laughs> hi ha poc dobbers perquè eh, potser no era l'objectiu de l'associació, sinó passar-s'ho bé i tornar a treure aquells objectes que havien quedat eh, arraconats a dins dels armaris, no? Uh mhm. -huh. Com va ser tot això? A veure, enguany serà la segona edició del Retro Mallorca, Així Emilio. És. Sí. Així és. Uh, L'any passat uh, varen començar que ni nosaltres mateixos teníem molt clar el que volíem fer i en el final van tenir la sort de comptar en l'espai de Centre de Cultura La Nostra i quan el vàrem assabentar de lo que disposàvem vàrem fer tot el possible per oferir algo interessant en el públic en general i no sabien la quantitat de gent que vendria i tal i en el final va venir moltíssima gent eh, li va agradar molt a la gent i tothom demanava una següent vegada i més coses, més... I, i bé, guany mos hem posat una altra vegada més i... De fet, l'any passat va ser un poc per, perquè vosaltres ho demanàreu, per, per fer-ho, no? I guany Exactament. gairebé vos han dit eh, que no torneu a celebrar allò de l'any passat que va anar tan bé. La, no? gente, la gente acampava en la Plaza de hacía ah, manifestaciones... Sí. <laughs> sí, sí. Nos, nos dio un poco de miedo y dijimos, pues habrá que hacerla porque... No fos cosa, eh? Mm. Uh, Retro Mallorca 2011 se celebra i la setmana que ve dissabte al Centre de Cultura Sa Nostra. Uh, això és des de, uh, de matí, no? Des de sí, hora. des de les 11 del matí fins a les 9 del vespre. És a dir, que tindrem hores per davant. Amb el tas i mitja mirarem si, si poden visitar-lo, perquè sabem que hi haurà coses molt, molt curioses. De fet, vosaltres tres eh, ja suposo que guardàveu eh, alguns d'aquests aparells retro, que passen a ser retro molt aviat, eh? també ho hem de dir, ah, eh, a que vostre i teníeu ganes de, de mostrar-los. Claro, es que mira, hay un problema. Eh, estas, este ordenadores antiguos y consolas antiguas son muy grandes. No son como los que, no es como, no es como el iPad o el iPhone que lo guardas en en el bolsillo, casi casi. Entonces llega un día que tus padres te dicen, mira, esto sácalo de casa ya, o sea, no lo quiero más en casa. Eso tengo esta semana. Y se nos ocurrió, se nos ocurrió pues, sacarlo, pero todos al mismo día, a la misma vez, al mismo sitio. Ajá. Y hay mucha gente que tiene muchas ganas de sacar del armario estas cosas, eh, limpiarlas, ponerlas bonitas y colocarlas ahí en un pedestal como si fuese eso oro. Y hay otra gente que tiene también muchas ganas de ir a verlo, entonces todo coincide. todo, todo está ahí pensado para que este día 3 pues esto eh, se lleve a cabo. Uh -huh. Esta salida masiva de ordenadores del armario. Perquè... uh, <laughs> supos que eren això, aquells elements oblidats, no?, una mica, però, però algun de vosaltres és, és col·leccionista d'aquests aparells o no? Sí. Jo personalment sí, tinc bastantes coses i, i bé, uh, és una, una cosa que mm, avui en dia estem acostumats a emprar tecnologia per tot, mm. però que va tenir uns inicis, uns inicis on no hi havia tanta gent que, que l'emprava o que la coneixia, i sí que és ara interessant eh, eh recordar eh, com, que, com, com va començar tot mm -hmm. això com va començar i, i quines diferències hi ha entre el que hi havia abans i el que ara, que evidentment són moltes, perquè en la tecnologia, com deies abans, uh mhm. -huh. en pocs anys evoluciona una barbaritat perquè I... la història contemporània estan parlant de que de, de l'any 80, quan vosaltres devíeu ser... Vuit, uh, sí, sí, sí no? també era... Jo, nosaltres molt va agafar una mica la infància i que nosaltres uh mhm. -huh. jugàvem va, pràcticament en sí. tot allò i, i sí, el més antic que tenim a l'exposició és de l'any 78 uh -huh. uh, i això fins uh, 70, 80 i 90 és el que més tindrem i, és allò que és una història que té 30 anys, més o manco, sí, 30, sí. 40, això sí. de la informàtica domèstica, tot i que el gran auge de la informàtica domèstica pot ser té, què sé jo, 20... Uh, eh, sí, a partir, sí, a partir del 90 la gent va mm. començar a voler tenir un ordinador que seva. Uh mhm. -huh. Sí. Aquell moment que havies d'explicar als seus pares que te feia falta per, per anar a l'escola. ¿no? Sí, sí, jo recordo <laughs> haver, haber, haver luchado mucho para conseguir que en mi casa me, me dieran un ordenador. Fue gracias a un vecino más pequeño que yo uh -huh. que tuvo ordenador, entonces yo ahí encontré una justificación de decirle, mira, no hace falta que crezca más, o sea, mi vecino que es más pequeño ya tiene un ordenador porque era un poco raro. ¿Para qué quieres un ordenador si no es para jugar? No estaba muy claro eso. Uh -huh. hoy, hoy ya, si tu hijo te pide un ordenador de pequeñito o esto, tú dices, wow, ja, venga, ja és el momento. Però en, en aquell entonces no era muy habitual. De fet, la gent que té infants petits ja diuen que, que ells creixen eh, sabent tot utilitzar, no? I en aquell moment que molt va tocar viure potser havien d'argumentar als nostres pares que era millor que en tinguéssim un perquè possiblement en el futur sí, sí. l'haurien d'utilitzar per fer feina i millor pa... si n'apreníem eh, en temps, no? Eren per estudiar. Eren per estudiar. <laughs> <laughs> no sé, en Joaquín va viure la mateixa situació, sí? Bueno, una mica, el que va ser una... però ja va ser una mica més tard, va ser ja als 90, no? I abans... -huh. Mhm. és... Però ja vaig començar l'època dels, dels PCs, dels uh mhm. -huh. Pentium... Bueno, vuit 486, Pentium i més aquesta època, però després ja me vaig juntar amb aquesta gent i ja diu... <laughs> Hombre, hi havia coses més antigues, no? I, i al final s'agafa el pressi, no? No dius... Mm. No, només coneixes una banda, però després vas descobrint més, no? I és el que intentem també reflexar l'exposició de dia 3. Ara recordava, i aquella primera connexió a internet, eh, que havies de demanar a tota la família, per favor, que mos connectàssim a internet. Eh? Que no a nadie. Ah, i quan Exacte, qualcú telefonava... <laughs> quan algú telefonava, deia, no, m'estava descarregat d'això saturat. Uh, eh, era... Quines coses, no? Que, que supos que són ses, ses, precisament els comentaris que recordau aquest dies. Però parece muy antiguo, però sí, esto fue ayer. és vero, sí. Mm. Otra cosa bonita que la gente va a poder ver es que... Eh, cuando hablamos de los años 70, 80, 90, había muchos sistemas, había muchas empresas haciendo su, lo que ellos entendían por ordenador o por consola. Hoy tenemos dos o tres principalmente que tienen todo el mercado cogido, pero en aquel entonces había muchísimas empresas. Entonces, ver cómo hay tantos tipos de ordenadores distintos, cada uno con una filosofía distinta, es muy bonito de ver luego en, en conjunto y compararlos y demás. Està molt bé. Jo crec que això sí que va estar també molt uh mhm. -huh. interessant de veure. Quants objectes, per exemple, hi haurà eh, exposats aquest dia a la nostra? pues, eh, prop de 100, entre tot el que teníem a exposició, eh, màquines perquè la gent pugui interactuar i jugar amb uh mhm. -huh. elles també. Enguany eh, tenim eh, un especial una mica de, de recreatives, uh mhm. -huh. recordant eh, aquests salons de recreatives on eh, la gent jove anava... Ara és que ja no s'ho tant, perquè tothom té la seva superconsoles a, a casa seva, però abans sí que era molt habitual anar en aquells salons eh, junt a seus amics allà... Votant-se ficar... classes. Uh mhm. -huh. Votant-se eh, eh, classes. A, a votant-se classes. Ah, ah, ah. A, fer... a, a jugar a les màquines, per què no? I vamos a jugar a les màquines. Exacte. Sí. A, a ficar aquestes monedes de 25 pessetes i tindrem una sèrie de màquines eh, que a més n'hi ha que són restaurades. I llavors de de coleccionismo, ya no? Eh, Efectivamente, es que yo creo que Juan se nos podrà contar un mica més porque eh, se han se de una de ellas. Sí, bueno, a ver, todos hemos querido alguna vez llevarnos una máquina de esas a casa para poder jugar tranquilamente. Claro, e- e- en casa es mucho más fácil, no tienes que ponerle monedas o la misma moneda la reutilizas, no hay un señor al lado que te vende droga a los mm. niños. <laughs> Entonces, todos hemos querido eso. Eh, lo que pasa es que, bueno, es una cosa que tú no puedes ir a comprar al corte inglés perdón. Eh, entonces, pues nada, la gente o bien se hace las maderas y luego lo ensamblan todo, o bien eh, utilizan máquinas que encuentran ya por allí, que alguien no las quiere. En nuestro caso encontramos una en la basura y rápidamente cogimos una furgoneta, la trasladamos y la hemos ido arreglando hasta que a día de hoy es una máquina perfectamente operativa. Pero con una diferencia, lo que se hace es que le quitas lo que lleva dentro y le pones un ordenador con un emulador. Eso quiere decir que por fuera parece una máquina recreativa uh -huh. igual que las originales, pero por dentro está todo preparado para que puedas, por ejemplo, poner más de un juego, que puedas por el camino cambiar de juego y seguir jugando a otra cosa. Eh, ya no hay caja de monedas, sino que tú pulsas un botoncito y vas insertando ahí todos los créditos. En fin, eh, trasladas, trasladas eh, a, a aquella experiencia de jugar un salón uh -huh. recreativo a, a, al cuarto de tu casa. A veure, i vosaltres tan apassionats en tot això, ara que vos dedicau professionalment a la informàtica? Que remedio. Sí, sí no n'hi no ha un altra. Sí, hem, Tot hem acabat així, sí. sí. Uh mhm. -huh. sí, sí. Uh, de, de, de caire més tècnic o més de... Uh, tècnic, jo, sí. jo crec que tots. Sí, no? Tècnic, sí, sí. sí, sí. Programadores. Programadors. Sí. Uh mhm. -huh. De fet, també heu convidat persones que uh, ja exercien precisament aquesta feina en aquells primers anys de, de jocs de, domésticos. Uh mhm. -huh. Mm-hmm. ¿no? Tenemos sí. la suerte de este año contar con, con César Astudillo, con Gabriel Horta, son programadores, diseñadores, eh, músicos que hacían videojuegos en aquella época para Spectrum, para MSX y demás, y que van a venir hasta, hasta Mallorca, a la Retro Mallorca. Hortas Sí, no saben muy bien dónde vienen. <laughs> pero, pero no, van a venir y nos van a explicar, por ejemplo, cómo se hacía música en un juego de Spectrum o cómo se hizo eh, entero eh, un juego. Por ejemplo, Lorna de, de, Spectrum, cómo lo hicieron, cómo se programó. Esto ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Eh, desde el presupuesto que hay para hacer un videojuego hasta los tiempos que se necesitan para hacer un videojuego, incluso el personal que se necesita. Antiguamente <clears throat> un freelance eh, con dos amigos por las tardes en su casa, podían hacer un juego que luego iba a ser comercializado. A día de hoy hace falta un equipo de muchísimas personas, muchísimo tiempo, muchísimo dinero. Y entonces, ¿cómo ha evolucionado esto? Es lo que nos vendrán a contar de primera mano, porque son los programadores y, músicos de este tipo de juegos. Precisament, eh, Gabriel Hortas és una persona que sí, eh, va començar als anys 80 a fer feina amb aquest tipus de companyies de, de desenvolupament de videojocs i encara avui està ficat en aquest món i la seva conferència tracta d'això, de com ha evolucionat, com va començar això fins a, eh, a dia d'avui. Uh, I, de fet, ell um, ha estat eh, productor, per exemple, de videojoc de la pel·lícula de Planet 51, uh -huh. uh, ara recentment, i, i la seva experiència eh, mos permetrà disfrutar d'una un, bona història. Cadi, quan l'heu convidat? Uh, quan t'has sabut que això se celebrava a Mallorca? Uh, pues, uh, la veritat és que ell, ell mateix a, a través de contactes, mm -hmm. nosaltres cercàvem, eh, en els contactes que teníem en aquest món, pues, eh, me'l van comunicar que aquesta persona sí que està interessada en, en participar en alguna així. És a dir, que ja I... sabia, potser, que, sí, sí, que existíeu sí, sí, sí. i... I, i anar encantadíssim, mhm. encantadíssim tant ell, és que ell també, i nosaltres, vamos. <laughs> sí, no, Para nosotros es como que te gustan los Beatles y viene Paul McCartney sí. aquí a tu casa a aplicarte ah. como hicieron el tema del tal. Sí, sí, sí. Va, home, i que pot eh, interessar qualsevol persona també, no? Perquè molts de nosaltres hauran jugat a algun d'aquests jocs no? está claro Yo creo que puede interesar a la gente que lo vivió mm. para recordar aquellos momentos y puede interesar a la gente que no ha vivido esta época para ver un poquito cómo era, cómo mm, hoy tenemos un PC, tenemos una consola, todo esto no ha salido de la nada, todo esto es la evolución de todo lo que hubo. Y, y es muy bonito ver cómo eh, pues lo que hoy estamos todos tenemos en el bolsillo, que es un teléfono con mil funciones, todas estas funciones no es más que la evolución de un montón de productos que han venido antes y que van a estar reflejados allí. ¿Y cuántas personas que se dedican porque tú entres a las botigas de, aplicaciones de, teléfonos de y de mòbils i déu de tot. De mm. todo, de todo, y hecho por todos también. Eh, por ejemplo, estas aplicaciones ahora eh, vuelven a abrir un poquito el funcionamiento que había antes, que es que ya no hace falta que seas una empresa empresa muy grande. Tú, tú como persona puedes eh, hacer un, un, videojuego y colgarlo, por ejemplo, en, en, el, en el, Apple Store. Uh -huh. Vuelven un poquito a los orígenes ahora con esto de los teléfonos móviles. déu nhi moltes coses que, que podreu conèixer en aquesta jornada, com vos deim, dia 3 de desembre, que és dissabte que ve, de les 11 del matí a les 9 del vespre, tot el dia, sense I sense, sense cap aturar. càrrec, eh? Sense cap càrrec de què? De, de dos Ah, que no s'ha de pagar com... per venir. No. Això, això és una gran cosa. Sí, vienes disfrazado. Ah! que no l'ha vist Salvador... Ara, <laughs> Quan ara Salvador bé. va poner cara seriosa i dic, ai, ai, ai. No, no, se acepten donacions, eh, també. Ah, bueno, venir sí. con cara friki es venir disfrazado también. O ah, això ja serveix. Mm. Mm -hmm. O sea, el señor que venga con corbata tiene que pagar. Mucho, no sabemos cuánto, pero va a tener que pagar. Pobre, pero ¿de qué han de venir disfrazados? Pues no sé, una, eh. una, camiseta del Space Invaders, eh, una gorra del Super Mario, cosas así. Ajá. ¿Y, y si ven vestido de ficha de, de Tetris? a lo mejor le pagamos nosotros a él para que nos haga un baile ahí de, delante de todo el mundo. <laughs> És que han vist algun d'aquests disfressors pe, pel món, gent que té això, molta imaginació i bon humor. I no sé si he llegit que hi haurà un torneig de Tetris, sí, o sí. m'ho imagino. Mm-hmm. La gent està ara... ha habido, se ha salido por la prensa hace poco, que la gente no está yendo a trabajar porque están jugando en casa preparándose para entrenant. el torneo. Sí sí, sí, sí, sí. Duramente porque va a haber un torneo de Tetris y Lo bueno del torneo de Tetris es que todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo ha jugado, entonces es muy fácil que alguien diga, pues mira, me animo y me apunto al torneo. Y entonces durante todo el día estarán habiendo eh, partidas finales, semifinales, hasta que al final sacaremos un ganador y, ese ganador... Unos pedazos premios. Unos pedazos premios que, que nos ceden. Claro, no hemos dicho nada de todo esto, pero <laughs> todo esto que estamos diciendo eh, sale de algún sitio y, para este año hemos conseguido eh, la ayuda de, varias empresas que han colaborado, bien patrocinando el evento, como trayéndose un stand, que habrá este año habrá un stand uh -huh. en, la, en la Retro Mallorca para que la gente pueda comprar de paso. Y podrá comprar porque tendremos distintas empresas que vendran i nos traeran material para que la gente pueda llevarse algo de la Retro de material Mallorca. retro. Tot, exactament, sí. tot relacionat amb el que nosaltres exposam i, i clar, és que um, ja l'any passat ens va passar que molta gent eh, donava la volta per l'exposició i diu, ostres, eh, ja me recordo això que ho tenies i ara pogués comprar qualque cosa d'això, on se va a cercar uh mhm. -huh. aquestes coses avui en dia? pues, enguany hem intentat que hi hagi aquesta possibilitat també que el mateix dia allà mateix. Perquè pot passar algú que tingui, que sé jo, una consola però li falti un, una peça, un Clar. comandament, un, que sé jo, un joc, un joc nou, mm. ¿no? La gente va a poder comprarse un juego antiguo, mm. pero es que incluso van a poderse comprar un juego nuevo. pero un juego nuevo para Spectrum. En el año 2011 la gente va a poder venir a Retro Mallorca y comprarse un juego nuevo precintado mm. hecho este año para el Spectrum, por ejemplo. Porque hay eh, no nos olvidemos que hay gente que está loca como nosotros, sí es verdad, pero hay gente que está todavía más loca y encima programan todavía para estos ordenadores pensándose que todavía esto está, <laughs> está en funcionamiento. No, los se han dado cuenta a lo mejor, pero los tíos están ahí trabajando. Hay gente que hace juegos a día de hoy para un Spectrum. Eh, esta gente nos lo, nos lo ha mandado y lo tendremos en un stand para que la gente pueda volver a vivir esa experiencia de irte a comprar una cinta desembalarla, colocarla en un lector de cassette, darle al play, esperar cinco minutos a que cargue el juego y luego <laughs> verán más, más bien mente. Pero, sí, vas a, volver volverán a aparecer ahí en esa pantalla 16 colorines con unos monigotes muy grandes y muy tochos moviéndose torpemente y van a poder vivir eso otra vez. Jo, la veritat és que, que em munté tots els meus respectes perquè és això, que una persona eh, dedicada a fer una cosa que en, fi, en principi ja no té, no, no, no sé, no té una utilitat econòmica molt, molt forta, no? perquè és una cosa que, que està totalment passada de moda, uh mhm. -huh. això eh, demostra una passió per, per, per la feina, per, per aquest món, que és realment respectable, la veritat. Uh -huh. eh? I, i això, fa, això, això ho transmeteu vosaltres quan ara mos contau tot això que, que passarà la setmana que ve al Retro Mallorca i, i només això deu fer que, que anar fins allà sigui això, un plaer, perquè dius, vaja, me troben gent apassionada d'una cosa que m'explica uh, anècdotes i, i què són cada una d'aquelles coses que troben allà exposades. I, ara, ara que... Sí. No, no, no, no, dic, hi ha inclús una actuació musical... Ah, també? De, sí, sí, sí. De, de Pedro Troz, Pedro Troz. i Bader, mm -hmm que, que es dedica a fer música electrònica amb, amb aquest tipus d'aparells, o sigui, música de 8 bits, de, sí, pues, está currado. detrás de todo eso también hay un poco de retro, de, reto, no de ah. retro, de reto, <laughs> ¿vale? El reto de eh, conseguir que estos objetos antiguos y, ordenadores y consolas puedan hacer a día de hoy cosas que hacen lo que, lo que todos tenemos en casa. Por ejemplo, una de las charlas que vamos a tener es cómo conectar un MSX, ya la tuvimos el año pasado, esta vez va a ser una vuelta más, ¿Mm? eh, cómo, por ejemplo, conectar un MSX a Internet. Recordón que era un MSX. Un MSX es un ordenador de hace 20 años. Como un ordenador que cuando lo sacaron al mercado no existía en Internet y por supuesto no se preparó para Internet, como hoy alguien, una persona como nosotros, consigue convertir eso y conectarlo a Internet y utilizar Twitter. ¿Vale? Entonces, detrás de todo esto hay un poco de reto de ver si somos capaces de, con máquinas tan antiguas, eh, sacarles todavía más, más partido del que supuestamente eso estaba preparado para tener. déu nhi I n'Emilio volia afegir qualque cosa. Sí, eh, quan abans has parlat de que la gent podria venir allà i trobar-se gent apassionada del mm. tema i que explicàs coses, és que enguany hem afegit una cosa més que no van tenir l'any passat i és una visita guiada. Ah, molt bé. Una visita guiada que serà a la, a la una i mitja i que pues això, farem una, en Juan Sa i jo ens encarregarem de, de fer una volteta per tota l'exposició i ens eh, aturarem a les coses que ens pareixen més significatives uh mhm. -huh. i contarem una mica la història de, de, de totes aquestes cosetes perquè millor la gent està clar que pot venir allà i mirar uh mm. -huh. però no sempre eh, tindrà tota la informació, durà la impressió de lo que era realment allò, com funcionava o quina història té darrere. O oh, perquè aquell element va ser important en un moment uh, determinat de, de, de la història d'això, de la informàtica domèstica. Exacte, mm -hmm. I, i això, que tothom que se vulgui apuntar, a l'una i mitja, allà a l'entrada d'exposició, començarem aquesta uh, volta. Molt bé, i de... més o manco, tenim una idea de què passarà dissabte que ve a, a, a sa nostra, de fet, uh, mirarem a veure si poden venir, perquè la veritat és que jo crec que pot ser bé molt interessant, i si enviar la nostra reportatge reportera, que no sé si té molta idea d'informàtica, la cosa pot arribar a ser molt, molt divertida. En tot cas, eh, sé que, que en Juan Salvador, en Juan Saco li dius, <laughs> eh? Sí. eh, no està aturat, i avui hem parlat de tot, però ell ja ve amb un, amb un tablet, eh? Sí, això sí dos, bueno, que remedio, que també... El dos de sèrie, no, això. No olvidamos los orígenes, la pero, pero vivimos en la realidad y hay que traer alguna cosa un poquito más uh -huh. moderna, porque si no, no podrías. I m'ha dit un ocellet, que no sé si ets ocellet de Twitter, precisament, eh, que, que tens una iniciativa que se diu Botice, Botice es un intento por dominación mundial, eh, ah, partiendo de las redes sociales. Eh, en las redes sociales la gente las utiliza para hablar entre ellos y tal. Eh, Botice es un intento de meter por ahí dentro también robots, robots que hacen cosas, que dejan tareas automatizadas. Entonces, mientras tú duermes, pues puedes seguir hablando con tus amigos, aunque tú estás durmiendo, tus amigos no lo sabrán, <laughs> o sí. mientras tú duermes, pues, por ejemplo, automatizar tareas como que, no sé, búscame un billete para irme a Barcelona baratito por tanto dinero y ese robot estará en, Twitter, por ejemplo, buscándote esa información. Y cuando tú la tengas, te despertarás y ya tienes ahí el link para hacer la reserva de tu viaje. Esa feina feta. Eh, es, un poquito eso. es utilizar... Es molt, sí, <laughs> Entonces, hay muchas posibilidades, hay, hay muchas soluciones. Mm. Eh, puede ser muy interesante para el usuario final como para las empresas. Y bueno, Botice es una herramienta pensada para hacer este tipo de desarrollos. Ya veremos eh, qué conseguimos hacer con él. La retromallorca es un virus para Botice porque le come un montón de tiempo y no le deja crecer. <laughs> Pero pasado la retromallorca lo retomaremos con fuerza y seguirá su curso ah, si algú té cercau Botice a través de la xarxa, que ho trobareu Botice en Google y sale, todo. Ah, Muchísimas gracias por la vuestra visita. Un plaer, de veres, i enhorabona per aquesta afició que, que ja ven que té muchas cosas per, explicar. explicar. Uh, jo som una viciada dels Tetris, ja, també ho dic. T'espera, t'espera sí, no som molt bona jugadora. Eh, ah, és igual. Eh, no, no tienes carnet de socia de Retro Mallorca. No, no. Pues ja, ja me vols convèncer. Sí, ja entra, en la, entra en la web i rellena el formulari. <laughs> Perfecte, idò, ja ho sabeu. En Joaquín Almendro, en Juan Salvador Sánchez i en Emilio Rubio avui com mos acompanyaven parlant del Retro Mallorca que se celebrarà dissabte que ve. Recordeu, dia 3 de desembre al Centre de Cultura de Sant Nostra de Palma de les 11 del matí a les 9 del vespre. Un plaer, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Noemí. 13 i mitja, en Noemí Garcies.